Verder het die woord van die Heere tot mij gekomen en gesê, Maar jy, mensekind, hef een klaaglied oor Tyrus aan, en sê aan Tyrus, wat woon bij die ingange van die Seerert, wat handel drijven met die volken naar baie toe, so spreek die Heere Heere, o Tyrus, jy sê, ek is volmaak in skoonheid. In die hart van die see is jou gebied, jou bouwmeesters het jou skoonheid volkomen gemaakt. Van Cypresse uit Sener het hulle vir jou al die plankwerk gebouw, Seder uit Elbanon het hulle geneem om op jou maas te maak. Van Eikebome uit Basan het hulle jou reesbane gemaakt, jou dek het hulle gemaakt uit die voer, en gele en denhout uit die kuslande van die keteers. Veel kleerige fijn linne uit Egypte was jou seil, om voor jou als vlag te dien, pers en pierperstoffe uit die kuslande van Elsa was jou het bedekking. Die inwoners van Sidon en Arwat was jou reers, jou wijze mannen was in jou, wat hier is, hulle was jou stiermanne. Die oudstes van Gebal en sy wijze mannen was in jou om jou leekplekke recht te maak, al die skepe van die sedert en hulle seevorders was in jou om jou koopware te verhandel. Perse en Lidite en Put, is was in jou leer, jou krijgsmanne, skuld en helm het hulle in jou opgehang, hulle het aan jou glans gegeven. Die kinders van Arwat en je leer was op je mieren rondom, en die gamalite was op je doorings, hul skulde het hulle aan je mieren rondom gehang, hulle het jou skoonheid volkomen gemaakt. Tarsis het handel gedrijven met je weens die menigte van allerhande goed, zilver, ijster, tin en lood het hulle as handelsartikels aan jou gelever. Javan, Tibal en Misag, hulle was jou koopmans, slawe en kopergoed het hulle as koopware aan jou gelever. Uit die huis van Toegarma het hulle paarden en rijpaarden en meilesels als handelsware aan jou gelever. Die kinders van Dedan was jou koopmans, baie kuslande die handelsgebied wat tot jou beschikking gestaan het, olifantstande en ebbehout het hulle aan jou als betaling gebring. Aram het met jou handel gedrijven weens die menigte van de kunstwerken, karbonkel, Pirper en veel kleren gestobbe en fijn linnen en korale en rubijnen het hulle as handelsartikels aan jou gelever. Jeda in die land Israël, hulle was jou koopmans, koring van minnet en meel en jening en olie en balsem het hulle as koopware aan jou gelever. Damaskus het met jou handel gedrijven weens die menigte van jou kunstwerken, weens die menigte van allerhande goed, wijn van helbon en wit wol. Weeran en Jaban het het Isalania smeeuister as handelsartikel gelever. Kassie en Kalmoes was onder jou koopware. Dedan het met jou handel gedrijven en saalkleekies om op te rij. Arabi en al die voorste van Ketar, hulle was die koopmans wat tot jou beschikking gestaan het, lammers en ramme en bokke, daarin het hulle met jou handel gedrijven. Die koopmans van Skeba en Rayema, hulle was jou koopmans, die fijnste van allerhande spisserijen en allerhande edelgesteent is en goud het hulle as handelsartikels aan jou gelever. Haran en Kane en Eden, die koopmans van Skeba, Asir en Kilmat het met jou handel gedrijven. Hulle was ook koopmans in prachtige klerosie, in mantels van persstof en veelkleerige goed en in bondgeweefde tapijten, in gevlechte en gedraaide touwen, op jou markt. Die skepe van Tarsus het jou koopware voor jou aangevoerd, zodat so jy vol en baie eerlijk geword het in die hart van die see. Die wat jou geroeer het, het jou op groot waters gebring, die ooste wind het jou verbreek in die hart van die see. Jou goed in jou handelsartikels, jou koopware, jou seevaarders en jou stuurmanne, die wat jou leekplekke reggemaak het en die wat jou koopware verhandel het, en al jou krijgsmanne wat in jou is, saam met jou hele menigte wat in jou is, hulle zal val in die hart van die see op die dag van jou val. Van die harde geskreeuw van jou stiermanne zal die webvelde bewe. In allemaal wat die reesbaan hanteer, zal van hulle skepe afklim, die seevaarders, al die stiermanne van die seedert, zal op die land gaan staan. In hulle sal hulle stem oor jou laad oor en bitterlik skreeuw, en hulle sal stof op hulle hoofde gooi, hulle wentel in die as en hulle sal om jou ontwil een kaal plek skeer en rouwkleren aangord en oor jou ween met bitterheid van ziel, en een bitter rouwklaag. En hulle sal in alweer lag oor jou klaaglied aanhef en oor jou sing, wie was soos is, die doodstille daar in die sedert. Toe jou handelsware uit die sedert voortgekom het, het jy baie volke verzadig, met die menigte van jou goed en jou koopware het jy die konings van die aarde rijk gemaakt. Nou is jy verbreek van die sedert af in die dieptes van die waters, jou koopware en jou hele menigte het saam met jou weggesink. Al die inwoners van die kuslande staan verbaas oor jou, en hulle koningshuiver van skrik, met donker aangezichten. Die handelaars onder die volke spot oor jou, jy het een verskrikking geword en sal daar nie meer wees tot in eeuwigheid niet.